Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām, kur ir tās robežas, kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana. Raidījums par misijām pasaulē. Lai top slavēts Jēzus Kristus, rādījumā arī studijā, raidījumā Kristīt un Sūtīte šo trešdienu ir eh, priestaris Rihards Rasnats un... Mācēs Oskars Smoļaks. Eh, mēs abi arī pārstāvam Alfa Latviju. Un, eh, tāpēc šodien runāsim par Alfu, arī misiju kontekstā, uh, Eh, kāpēc mēs šodien esam eh, divi, eh, un tas ar nodomu, lai mēs pārstāvētu dažādas tradīcijas, dažādas konfesijas, jo esam lūkšana nedēļā par kristiešu vienotību. Un ir skaisti šajā laikā arī nu, pārdomāt par no tām iniciatīvām vai tām aktivitātēm, kas veicina vienotību. Un šeit kā Alfa ir viena no tādām uh, nu, labām izpausmēm, kas veicina vienotību. Oskar, kā tev šķiet? Jā, nu es pilnībā piekrītu, un uh, tas ir tik ļoti skaisti, vai ne, ka ir šīs mūsu tādas satikšanās vietas, kur uh, mūs, mums nav kaut kā jāskatās uz to, kas mums šķir, bet kur mēs varam tiešām svinēt, ka tas ir tāds mūsu kopīgais kristīgais pamats, un uh, Un patiesi, jā, tas ir tik skaisti, ka alfa vieno dažādas kristīgas konfesijas visā pasaulē, arī šeit Latvijā, ka tā ir viena konkrēta platforma, kur mēs, kur mēs kopā varam sadarboties un arī, man liekas, arī kopā svinēt tos mūsu kopīgos vienotos ticības pamatus. Jā, un es ka alfa, nu, viņa nodara visiem, gan visām konfesijām, gan arī nu, visām tiks, tā, kultūrām. Interesanti, ka, ka alfa var kā metode pastāvēt eh, visos kontinentos, eh, visos eh, tā, nu, sabiedrības tā, attīstības vai ekonomiskās attīstības posmos, visur alfai ir, ir vieta. Ja nu vai ne, alfa, alfa ir evaņģelizācijas instruments, un principā, kas tad alfa ir, ir evaņģēlijs, vai ne, un, un Kristus taču uh, sūtīja savus vai neapustuļus, uh, sacīdams, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva dēla un svētā gara vārdā, un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, vai ne, nu viņš viņus sūtīja ar evaņģēliju, un ja alfa ir evaņģēlijs, tad tas nevar vienkārši nestrādāt pie visām nu, kultūrām, jā, un, uh, visiem labi cilvēkiem. uz šo Jēzus pavēli, ka e, ejiet māciet visas tautas, tā iet pie visām tautām, iet misijās, Un eh, man šķiet, ka tieši šis misija jautājums bija viens no svarīgākajiem, kas eh, pamudināja dažādās konfesijas eh, nu, meklēt šo ekumēnismu un kopējo ceļu. Jo misionāri to saskārās, būdami nu, tālajās zemēs, ka tur tie vietējie tad saka, nu pagaidi, tu man saki šito, bet tur vēl viens, kurš arī saka kristīti, bet viņš saka citu, un jūs savā starpā nesarunājaties. Un tieši tāpēc, ka tas radīja tādu eh, ļoti sliktu liecību par kristīgo ticību, un tad redzēja, ka vismā, visas konfesijas no tā zaudē. Un lūk, tieši šis misiju nu, elements lika kristiešiem meklēt vienotību. Uh, un skatīties, jā, nu, kā mēs varam nu, kaut ko kopā darīt. Jo, ja mēs darām to atsevišķi, nu, nedodies vēl apkarojot eh, citu kādu konfesiju, tad tas mūsu misiju eh, nu, augļus padara minimālus, varbūt tās pat vēl trakāk, vēl ka pat, nu, nu, mūs parāda pavisam pretējā gaismā, nekā eh, nu, mēs gribētu. Jā, nu kādreiz vai nevar sastapties uh, tur internetā ar, ar kādiem jociņiem vai kaut kādām bildītēm, ja, kur, kuras atspoguļo bieži vien e, to izpratni par evanģelizāciju, ka tas ir vienkārši atvilināt vai ne citus kristiešus no citām tradīcijām, un tad, un tad liekas, redz, kāda mēs tur liela, liela aktīva e, vai, vai kaut kā draudze, kurā izdodas evanģelizācija, bet patiesībā to aizsniec nu, tikai e, cilvēkus, kuri jau ir kristieši vai ne, un patiešām tas, ko tu saki, uh, Starp citu, šis ir pat ne tikai starp dažādu konfesiju teiksim, kontekstā, bet eh, arī vienas konfesijas kontekstā. Bieži vien saka, oh, redz, kāda ļoti forša draudzība, jo tur tik daudz cilvēku, bet īstenībā no citām tavas konfesijas draudzēm sanāk cilvēki, jo viņam tur kaut kas labāk patīk. Zinu, tur ir siltāk, piemēram, ja, un ziemā nav jāsalst vai vēl kaut kāda apsāka, kāpēc viņi ir atnākuši tur, bet tas vēl nenozīmē, ka tur ir nu, patiesa evangelizācija. Viņi vienkārši ir pārvilinājuši ar kaut kādām lietām no, no citām draudzēm. Nu, jā, tas vai ne, to svarīgi varbūt te izcelt, ka evanģelizācija vai ne, tas ir tiešām atgriezt cilvēku, vai ne, kurš Kristu vēl nav iepazinis, nav saticis, vai ne, un ka, ka tā ir tā tīrā uh, Kristus domātā evanģelizācija, un patiesi, nu... Uh, tas... Un kā Alfa to dara? Vai viņa... Uh, nu, alfa, es, var tas tā, mēs ar tiem runājam, tā it kā visi jau zinātu, kas ir alfa. Uh, Man jau šķiet, ka Latvijā lielākā daļa zina, kas ir alfa, eh, bet tomēr ar tas īsumā var, var pateikt, kas tad īsti ir alfa. Jā, alfa ir ievada kurs kristietībā, mm, kas ir tapis eh, konkrēt, konkrēti Lielbritānijā, Anglikāņu baznīcā, eh, Svētās Trīsvienības Brontonas draudzē, un kas sākotnēji viņiem bija, mm, nu, arī, ko viņi atklāja, tāds veids, kā viņi var runāt ar cilvēkiem, kuri vēl nav baznīcā, un aizsniegt cilvēkus, kuri vēl nav baznīcā. Un, vai nekur varbūt mēs varētu sacīt, nu, ja mums šeit Latvijā bija tā padomju laika plaisa, vai nekur, kur varbūt līdz padomju laikiem mēs arī bijām nu, vairāk vai mazāk tā sabiedrība, kur nu, lielākais vairums bija piederīgi baznīcai un, un savā dzīvē noteikti sastapās ar evaņģēliju un kaut ko zināja, kaut ko bija dzirdējuši, un no vienas puses varētu domāt, nu, ka Lielbritānija arī, nu viņi taču, ja ir kristīga nācija Jā. un viņiem nav bijis tāds, nezinu, ateisma laiks un, eh, un tai pašā laikā vai ne, tas, kad šie cilvēki nebija iebaznīciskoti vai ne, ka viņi varbūt kaut kur skolā, kaut kur bija sastapušies. Interesants te termins, iebaznīciskoti. Jā, vai ne, nu patiesībā, nu tas ir tas arī, nu, kristietis nevar būt ārpus baznīcas, vai ne, tas kā tu, uh, var arī būt eh, Kristū, tas ir caur draudzi, caur baznīcu, caur Kristus iedibināto kopību. Un, nu, eh, Man patīk, ka nu, Alfa par sevi arī saka, ka nu, tā ir domāta cilvēkiem, kas neiet baznīcā. Jā. Uh, eh, angliski ir tas non-church goer, jā. Jā. vai church, church goer būtu tas, kurš iet, apmeklē baznīcu, un non, nu, tā, kurš to nedara. Uh, Un uh, latviski, lai to pateikt, ir vajag ar palīgu teikumu izteikties nedaudz garāk ir, vai ne? Nu jā, vai ne, un tas arī parāda skaidri alfas kopējā misijā pasaulē, vai ne, nu, tai redzējumā, ka tas ir, ka mēs gribam evaņģelizēt tautas, vai ne, un ka mēs gribam atjaunot baznīcu, un, un līdz ar to, ka mēs piedzīvojam arī pārveidotu sabiedrību. Uh, Un, um, un līdz ar to, jā, alfa kalpošiem varētu sacīt, nu, tam divām grupām, gan cilvēkiem, kuri tiešām ir neticīgi, kuri nav dzirdējuši evaņģēli, vai varbūt to ir dzirdējuši tādā, nu, salauzītā veidā, kur viņiem varbūt ir izkropļota vispār, izkropļots priekšstats par to, kas ir kristietība. Un um, līdz ar to, jā, tā ir tāda droša... Um, droša vide, kurā, kurā tu vari jā, dzirdēt, dalīties, un man liekas arī, nu, te nevar nepieminēt, ka, ka alfai ļoti svarīga ir diskusija saruna, ka tas mm. nav tikai, ka mēs nākam, lai pastāstītu, bet ka tā ir vieta arī, kur klausīties. Un uzdot arī jautājumus. Un uzdot jautājumus, tieši tā. Uh, un ka cilvēki, mēs varam sacīt, jā, varbūt šie cilvēki nu, nāk bez konkrēti nu, pieredzes, kur ir balstīta kristīgajā ticībā, bet viņi atnāk ar savu dzīves pieredzi, kur patiesībā kādus jautājumus, pat ja viņi sevi neasacē ar kristīgo tradīciju, viņi uzdod jautājumus, kuri, nu, kuri ir ticības mm. jautājumi, ne tas ir vienkārši cilvēka dabā, ja ka mēs esam reliģiskas būtnes, ja būtnes, kuras meklēs sasaisti ar Dievu, un bieži vien cilvēki to paši neapzinās, un īstenībā bērnībā, vai ne tik daudz alfa atklāja, ka izrādās, jā, Dievam es neticēju, bet viņš ir bijis klātesošs manā dzīvē vienmēr, ja, pat tad, kad es viņu varbūt noliedzu, kad es viņu neapzinājos. Un tā otrā grupa, vai ne, ka tie ir, jā, kristieši, kuri varbūt kādreiz ir bijuši baznīcā, vai varbūt viņi ir ienākuši baznīcā un nav palikuši, ja kaut, ka varbūt tā konkrētā draudze nav, nav piedāvājusi iespēju kaut kā viņiem palikt, noturēties, varbūt pašos viņos arī līdz galam nav bijusi tāda skaidrība par to un vēlēšanās, un līdz ar to alfa ļoti bieži kalpo šādiem cilvēkiem, kur it kā jau varbūt ir kristīti, iesvētīti, ja saņēmuši pirmos sakramentus, vai jā, ne? tas bijis vairāk vai mazāk ārēji. Jā, varbūt formāli, vai ne, tur tāpēc, ka vajadzēja kļūt par krustacākiem vai salaulāties, un tad daudz daudzi šādi cilvēki vienā konkrētā dzīves posmā, tad, kad viņi nu, tiešām sāka meklēt, eh, un, piemēram, arī mēs draudzē mm, organizēt alfa šobrīd ar to izteikti saskaramies, ka aizvien mazāk cilvēki alfā nokļūst tāpēc, ka viņi grib kristīties vai laulāties, ja, vai ka viņiem ir vajadzīga kaut kāda svētdarbība Jā. no baznīcas, ja, ka, ka aizvien pieaug uh, tieši tā daļa, kuri nāk, tāpēc, ka viņiem ir jautājumi, tāpēc, ka viņi meklē, ja, viņi ja, meklē jēgu, meklē dievu. Ja. Un kā tas ir citē pasaulē, jo šis mūsu raidījums ir par nu, baznīcas misiju, tātad par misiju zemēm, par, par, nu, par šo evaņģēliju eh, vēstnešanu tautām, uh, Eh, vai tu esi sastapis eh, nu, cilvēkus, kas eh, organizē alfa vai vada alfa arī kaut kur nu, citās zemēs? Nu, es ticu noteikti, ka tu pats vairāk esi sastapis, zinot, cik daudz tu ceļo un, un piedalies dažādos starptautiskos pasākumus, bet, protams, arī tādā alfas kontekstā tas vienmēr ir skaisti redzēt vai nekad sapulcējies, nu, vienā telpā visa pasaule, ja visi kontinenti, visas nācijas, varētu nu, sacīt. Nu, varbūt jau grupas. Nu, Kur tu to esi piedzīvojis? Konkrēti es to esmu piedzīvojis Londonā, vai nekad, eh, kad šī alfas, ja tā var teikt, mātes draudze pulcina tos cilvēkus, kuri mm, pasaulē vai ne dažādās vietās alfu izmanto kā, kā evanģelizācijas instrumentu. Un, un tas ir bijis, tas varētu sacīt, pat aizkustinošais, vai ne, ka, ka ka tur mēs ieraugam, un, lai, lai ko mēs domātu, vai ne cik no dažādām kultūrām mēs nākam, vai ne ar dažādām ādas krāsām, ar, ar dažādām, nezinu, no dažādām kaut kādām politiskām, nezinu, m, tradīcijām un ko tik nevēl, vai ne, bet, eh, bet ka tur mēs ieraugam īstenībā, cik mēs dziļi uh, kaut kādā savā cilvēciskajā būtībā esam, esam nu, ne, nelietošu varbūt vārdu vienādi, bet mm. līdzīgi formēti, ja, kad, kad Dievs ir mūsu radītājs, vai ne, ka viņš mūs visus ir veidojis ar ilgām pēc sevis, ka viņš mūsos ir ielicis to mm, savu dievišķo nospiedumu, uh, Un, um, un jā, ka tas strādā visur, vai ne, ka cilvēkiem visās pasaules malās ir vajadzīgs Dievs, un ka tā ir, varētu sacīt, arī kristiešu nu, atbildība un prieks uh, visā pasaulē, vai ne, uh, darīt Kristus vēsti pieejamu. Jā, jo, nu, kā teicu, man arī nācies pabūt gan Londonā, dažādos pasākumos, un es katru reizi satieku nu, kādus uh, uh, tā, alfas, uh, pārstāvis darbinieks no, no citām zemēm. Un, labi, ir tādas, kur jau senās kristīgās tradīcijas, eh, man liekas, mēs arī kopā bijām satikām, teiksim, Kanādā viens no alfa birojā atbildīgiem, starp citu, ir latvietis pēc izcelsmes, gan viņš latviski eh, nu, daudz vairs eh, nevar parunāt, bet viņš bija priecīgs, ka viņš varēja satikt kādus mūsu. Bet labi, Kanāda, to mēs arī varam tomēr saukt jau pie kristīgas zemes. Bet tad, zinu, Jo redziet, mums uh, biežāk ir nu, Eiropas kontekstā. Mēs piedarām tādam, uh, eh, parasti sauc emena uh, reģions, tas ir uh, Eiropa, tuvie austrumi un uh, dienvid uh, Āfrika. Nu, praktiski tā ir Ēģipte. un tad, uh, bet man ir visām prieks dzirdēt, uh, man liekas, ka jā, teica, ka viena alfa notika pie tā uh, birojā, tajā telpā, kur Sadamam Huseinam bija birojs, un pie viņa rakstām galda notika alfas grupiņa. Tad to bija eh, nu, ļoti interesanti klausīties, ka nu, pirms brīža bija liels vajāšanas tur, un tad tieši tajā pašā vietā, no nu, kurienes nu, nāca gan vardarbība, gan dažādas nu, pat noziedzīgas lietas, un ka tur varēja atskanēt Kristus vēsts. Man, man tas, es dzirdēju to liecību, kā, kā tas uh, vīrietis, kurš organizēja šo alfu pie Sadama Huseina uh, galda. Uh, protams, ka, ka, kad viņa vairs nebija, tas nebija Sadama Huseina valdīšanas laikā. Tā. Uh, tad uh, sats, satiku mm, no Nigērijas, uh, viņu alfas pārstāvjums stāstīja, un es biju pārsteigts, cik tur alfa īpaši kalpo cietumus. Uh, Jo, nu, zinām, arī tur noziedzība pastāv un cietumos ir daudz cilvēku, un viņi redz to kā brīnišķīgu instrumentu, kā aizsniegt cietumniekus. Ja, tā kā Āfrikas kontinentā alfa arī dažādos kontekstos ir sastopama. Eh, piemēram, eh, pavisam nesen lasīju par eh, tieši Āfriku, ka 60% no visiem alfas kursiem un alfas viesiem ir tieši jaunieši līdz 25 gadiem. Nu, mēs varētu laikam arī kaut ko tādu vēlēties Latvijā, vai ne? Protams, arī tur demogrāfija tāda, ka tur nu, tas sabiedrības īpatsvars tāds, ka tur ir vairāk jauniešu. Bet uh, redzam, ka nu, alfa piedāvā instrumentus nu, ne tikai visām tā, zemēm vai visām valstīm, bet arī nu, dažādiem kontekstiem. Uh, cietumi. Tur jaunieši eh, ir gan pusauģiem, gan eh, eh, nemaz nerunājot par to, ka nu, jā, alfa ir pieejama arī visiem sociālajiem slāņiem. Mm, visām vecuma grupām un visiem sociālajiem slāņiem. Jā. Un šķiet, ka nu jā, alfa pēc tam palīdz nu, mainīt draudzes kultūru. Un kā, kā pats es pamanījis, kā mainās draudzes kultūra arī šeit Latvijā. Jā, es domāju, ka, ka tās draudzes, kuras rīko alfu, noteikti to būs pamanījušas, ka alfa vienkārši izmaina tādu iekšējo draudzes kultūru, konkrētās draudzes kultūru. Un um, arī, arī mēs, um, es gan ģertrūdes draudzē, gan arī bolderais draudzē to esam piedzīvojuši, ka, jo redz, tad, kad tu ienāc alfā, tu tu uzreiz no pašiem sākumiem piedzīvo, ka baznīca ir kopiena. Mm -hmm. ja? Tas nav, vai ne, kādreiz varbūt ir tas, pie, ko arī cilvēki bieži vien sagaida, ka viņi atnāks uz alfa, tur priekšā būs mācītājs vai priesteris, ja kurš vienkārši nolasīs lekciju, visi sēdēs, vai ne, Klausīsies, rindiņās sasēdušies, ja, un, un beigās būs iespēja uzdot jautājumus, kurus, protams, neviens neuzdos, jo ko, ko tad es tur ar savu muļķīgo jautājumu tagad visu priekšā runāšu bet, kad ieraugi, jā, baz, pirmkārt vai ne, ka alfa palīdz necentrēties ap vienu personu, un bieži vien tādās mūsu, li, mēs lielajās baznīcās, vai ne, gan katoļu, gan luterāņu, uh, nu, daudz, kur redzam, ka ir tāda nu, liela centrēšanās ap, ap garīdznieku, mm. vai ne, un tad, tad vi, visas acis raugas uz garīdznieku un skatās, vai ne, nezinu, ko viņš teiks, ko viņš darīs, bet, kad ka te tas al, caur alfa vai ne, cilvēki piedzīvoja, ka, ka te ir vienkārši arī draudzes cilvēki, kas viņus var uh, ievadīt ticības ceļā, kas ir kopā ar viņiem arī, uh, kur viņi... Veidojas tad... māceklības uh, tāds modelis. Jā, tā reālā kopiena un sadraudzība, vai ne? Un tas ir tik skaisti, ka ka cilvēks nu uzreiz viņš var iejaukt vienkārši tajā, viņš piedzīvo, kā tas ir, ka tu reāli iepazīsti draudzi, vai ne, un es domāju, mēs latviešu valodā arī esam tik apdāvināti ar šo vārdu, ja draudze, eh, draudzība, ja, ka, nu, ka tā ir vieta šiem, šiem patiesajām draudzībām, te mēs arī, nu, sākumā pieskārāmies tam vārdam iebaznīciskošana, vai ne, un šie, nu, varētu sacīt, nu, pētījumi vai novērojumi, ja, ka tad, kad cilvēks ienāk baznīcā no pasaules, ja, tad viņam ir vajadzīgs draudzē iemantot vismaz vai ne piecus draugus, vai, nu, labi, katram varbūt mums atšķiras nedaudz, ko mēs ar šo vārdu draugs saprotam, bet, nu, es domāju, bet ka tāds, tu... Ko, kuram tu neesi vienaldzīgs. Tieši tā, ja, kur... Es, es dzirdēju vienu liecību no viena bijušā uh, mafijas, uh, viena darboņa, kurš bija atgriezies, uh, kļuvis ticīgs un bija aizgājis, protams, no savas tās kriminālās eh, darbošanās. Eh, un eh, viņš bija draudzē, bet viņš vēlāk deva liecību, es vīlos. Viņš saka, jo, es man, mums mafijā, uh, Eh, tur bija tiešām tā, ka nu, bija īsta kopiena, jo tur viens par otru pastāvēja. Un viņš saka, un man tas pietrūka draudzē. <laughs> Jā, vai ne? Un es domāju, bibliski vai ne vispār, nu kā mūsu izpratne, ka mēs saprotam, mēs esam brāļi un māsas, jā, nu tas, nu, mēs esam ģimene, vai ne? Un patiesībā tas mums kristiešiem būtu jābūt kā tādai, nu tiešām arī uh, vai es šos cilvēkus tiešām uzlūkoju kā savus brāļus un māsas. Ja? Daudz biež, biežāk varbūt, nu, kā, kā reizes no viena mācīja tādu labu, um, nu, viņš izteicienu dzird, viņš saka, nu, ja Jēzus būtu domājis, ka mēs esam vienkārši tie, kas skatas cits citam paurī, ja, baznīcas solas, nu, tad viņš tā būtu arī pasacījis, ja, bet, <laughs> bet viņš vai ne skaidri, nu, viņš no tā jūs pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, jums būs mīlestība jūsu starpā, vai ne, un, un kur tad tai mīlestībai praktiski būt, ja mēs Ja mēs pat, nezinu, neapsēžamies pie viena galda, mēs nesarunājamies, mēs nepazīstam, jo tas ir skaidrs, ka, ka dievkalpojums vai, vai svētā mise, ja, nu, nu viņa nav mm, domāta tam, lai mēs tagad kaut kā veidot attiecības cits mm. ar citu vai ne, un skaidrs, ka dievkalpojumā varbūt tas īsti nevar notikt vai ne, un, <clears throat> un dievkalpojums vienmēr ir draudzes dzīves centrs, bet, bet ir, nu, bet, nu, līdz izaicina, tam dievkalpojumam jānonāk, ja, un kādam tā. cilvēkam, eh, nu, kā viņš, eh, viņš jūtīsies tur gaidīts vai atskot, vai būs viesmīlība. Jā. Un kā tev šķiet, vai alfa veicina viesmīlību draudzē? Nu, ne, tas, ka alfas, nu, mēs varam teikt, ka alfas vakaram ir tie trīs, trīs, trīs galvenās sastāvdaļas, ja vakariņas, jeb kopīga maltīte, uzruna par konkrēto vakara tēmu un diskusiju, jeb šī saruna pēc tam par dzirdēto, tad, eh, nu, kur tu vēl vari piedzīvot, ka 11 nedēļu garumā uh, tu ar kādiem cilvēkiem kopā ēd vakariņas, ja? nu, tur, tur, tur uzreiz tas, tur, tur, ir, tur ir viesmīlība, ja mēs kā draudze esam, nu, vienkārši labā veidā izaicināti augt viesmīlībā, un arī, arī tas vienkārši, ko, ko, ko tas brīdis rada starp cilvēkiem, ja, nu, mēs bieži vien varbūt pat mums, uh, nu, ģimenēs cilvēkiem var būt tādā nedēļas skrējienā, cik ir tās reizes, kad sanāk pie mm. galda apsēsties. Labi, es jautāšu, kā tev šķiet, vai nu, Rīgas vecās ģetrudas draudze ir viesmīlīga? Es eh, noteikti sacītu, ka mēs esam viesmīlīga draudze, tas nenozīmē, ka un mums vai nav Alfa kurā... tur ir spēlējusi lomu? Un Alfa tur kļūtu? ir spēlējusi lomu, piemēram, nu, kaut vai, es domāju, arī nu, tāds pašos sākumos, tad, kad tur eh, nu, notika pirmās alfas vai ne, tad, tad um, es atceros tur stāstus par, par bulciņām 11 nedēļu garumā vai, vai groziņo, groziņiem ar salātiem 11 nedēļu garumā, un nu, tagad mm, jau daudzu gadu garumā, vai ne, mums ir cilvēki, kuri, kuri rosas virtuvē, kur sagatavo kārtīgas vakaris, un, es, un tas nav mazsvarīgi, es bieži vien cilvēkus, lai kaut kā, nu, mm, Es pat saku, nu, atnācu uz Alfa, tev 11 nedēļas otrdienās nevajadzēs taisīt vakariņas. Jā, ja, un, Bet kāpēc es to jautāju, vai tas ietekmē e, e, nu, draudzes e, dzīvi? Es rīzāk, ka tu nemaz nezini, bet es, es pastāstīšu vienu liecību par veco ģertrūdi. Pirms nedēļas pie maniem bija atbraukusi ciemos mana kolēģe no Maltas. Uh, Viņa ir arī atbildīgā par eh, jauniem misionāriem eh, Maltā, jeb eh, Svētās bērnības apvienību, kas tieši rūpējas par to, lai to misionāro garu ieaudzinātu Maltas bērniem un jauniešiem un arī atbalstītu un darītu dažādus tur projektus, lai palīdzētu bērniem misiju zemēs. Jā, ļoti liela pieredze šajā tieši misiju organizēšanas darbā. Un viņi bija atbraukuši uz Latviju. Viņiem apartaments bija uh, uz Valdemāra ielas netālu no, uh, no vecās dzetrus. Tāpēc viņi svētdien, viņi meklēja uh, baznīcu, kur iet uz svētdienu, jā, uz baznīcu, un viņi ieraudzīja ģetrūdzes baznīcu un aizgājuši turien. Un viņi man stāstīja, kādu viesmīlību viņi piedzīvoja. Ka viņa tur pat uzveda augšā pie, pie, pie, pie zvaniem, un tas viņas vīrs dabūja, tur varēja pazvanīt tos zvanus. Viņi bija tik gandarīti, tik priecīgi. Uh, Uh, un, uh, nu tā, tāpēc gribēju, pat nebija dzirdējis šo, šo ne, nu, liecību. Un tu vari pateikt, jā, tiem cilvēkiem, nu, ka paldies, viņi deva. Nezināšu, ļoti... pat kuriem cilvēkiem to pateikt, bet noteikti. Es nezinu, kas jā. viņus jā. sagaidīja, jo viņi runāja angliski. Uh, un, atskot, viņi patiešām, man pēc tam stāstīja, kā viņi piedzīvojuši viesmīlību. Tā kā, un es reiz teicu, jā, jā, jo tā ir Alfas draudze, tāpēc tur tā arī ir, jā. Mm. Bet nu, tas, ko es arī novēroju, vai nekā bieži vien pēc alfas, nu, tad, kad alfa beidzās, piemēram, viens arī skaists stāsts no šīs pēdējās alfas, dal, un, un viena dalībniece, tas pat nebija cilvēks no komandas, ja viņa piedzīvojas to alfas, vai ne, nu, varētu sacīt tādu atmosfēru vai alfas garu, viņa Ziemassvētku vakarā uzaicināju visu savu grupiņu pie sevis uz mājām kopā svinēt Ziemassvētkus. Oh, jā. tā ir viņas ģimene tagad. Jā, un tas ir, vai ne tā arī pēc tam, kas notiek tā māju atvēršana mm. vienam priekš otra. Un, un tad tur va, liela daļa no tās grupiņas, viņi kopā nosvinēs Ziemassvētkus, kopā atnāca uz nakts dievkalpojumu un kādi vēl nu, pieteicās nākošā rīta atnāk vēl brokastīs. Ja? Oh. Un, um, un mēs varētu teikt, nu, ja mēs te par kaut kādu ēšanu un vakariņām, kuriem, ja, bet, bet ka mēs ieraugam, ja tā bija īstenībā Jēzus metode, ja, viņš nemitīgi piedalījās mielastos, viņš gāja cilvēku mājās, vai desa, ko Jēzum pārmet, ja tur Jānis Kristītājs Nē, da nedzēra, un šis jā, te staigā, pa, pa, jā, jā, staigā no mājas uz māju un pie visādiem grēciniekiem un kopā ar visādiem grēciniekiem. Uh, Un, eh, un tas, es domāju, arī ir skaisti, kā, nu, kā alfa it kā tik vienkāršu metodi, ja, uh, ir paņēmusi tādā tai savā rāmī, bet kas tik ļoti strādā, mm. kas tik ļoti strādā, vai ne, ka tas nu, kaut kādā ziņā atver cilvēkus, tā, tā galda kopība. Nu, laikam ir vēl, viena, vēl viens iespējas alfai, ka alfa nu, atver cilvēkus slavēšanai. Jā. Un uh, nu, viņi, kā saka, ierauga uh, arī šīs garīgās dziesmas jaunā gaismā. Un, uh, viņi nu, sāk ar to tiešām lūgties, ka nevis tikai dziesmas klausās kā, kā koncertā, bet sāk lūgties. Un es domāju, jums tur arī ģertrūdas draudzē ir, pateicoties Alfai, uh, šāds vēl, teiksim, tā ieguvums draudzē. Tad tas arī tagad ļausim uh, uh mūsu klausītājiem uh, klausīties un vienlaicīgi lūgties kādu dziesmu, kas arī atskan no ģertrūdas draudzes locekļu mutēm. Kungs, ja tev gadītos garām iet, iegriezies pie manis, es lūdzu, bet visticamāk, ka manas durvis būs ciet, jo es baidos tādēļ aizšauju tam būtu un man jāatzīst, ja tu ienāksi, tad maz ko atradīsi. Tādēļ, ja vēlies, mīlestību būs labāk, ja pats to atnesīsi. Ienāc pie manis sakus, nāc pat, ja redzi, ka durvis ir dziļi. Iegriezies pie manis, ja tev gadītos garām iet. Lūdzu, iegriezies pie manis, kungs, ja tev gadītos garām iet. Ja savā ziedu dārzā mazliet cerības, tu, kungs, man sameklētu, un kā mazu puķu pušķi atnestu to, tad man skatiens no jauna uzziedētu. Uz Un, ja iespējams, ja tev atrastos mazliet ticībās, ko man pasniegt, tik nedaudz, tik lielu, kā sīnepju graudiņš, tad varētu es kalnus pārcelt. Ienāc pie manis sakungs, nāc pat ja redzi, ka durvis ir ciet, iegriezies pie manis ja tev gadītos garām iet. Lūdzu, iegriezies pie manis, kungs, ja tev gadītos garām iet. Kungs, ja tev gadītos garām iet, atnes spēju mīlēt, cerēt un ticēt. Es vairs negribu turēt savas sirds durvis ciet. lūdzu, palīdzi man tev atvērt. Ienāc pie manis, sakot, nāc pat ja redzi, ka durvis ir ciet. Iegriezies pie manis, ja tev gadītos garām iet. Lūdzu, iegriezies pie manis, kungs, ja tev gadītos garām. pat jau redzi, ka durvis ir ciet. Iegriezies pie manis, ja tev gadītos garām iet. Lūdzu, iegriezies pie manis, kungs, ja tev gadītos garām iet. Lūdzu, iegriezies pie manis, kungs, ja tev gadītos garām iet. Nu jā, kungam gadās iet garām, un viņš iegriežas pie mums, un iegriežas arī mūsu draudzēs, eh, un šķiet, ka visu konfesiju draudzēs. Jā, tas, ko tu pieminēji par slavēšanu, vai ne, ka patiešām caur Alfa arī mēs esam varējuši piedzīvot, kā izaug vairāki sastāvi, un, eh, un mēs Tad pat dažas, dažas alfas tagad eh, arī eksperimentējām. Ka, nu, citreiz mums ir bijis tā, ka nu, tur ir tāds nu, riktīgs slavēšanas sastāvs, un tad, nu, nezinu, bez maz vai tur visa tā mūsu skatuvīta noklāta ar cilvēkiem, tad mēs pēdējās alfas izmēģinām nu, kaut kā, nu, ka mēs tur netaisīsim lielu sastāvu, bet, bet sāk, sāks daži cilvēki. Un mm. tad un mēs esam piedzīvojuši, kā, kā pa katru to alfa vienkārši tas sastāvs apauga ar cilvēkiem. Kāds pam, o, oh, Es tur es vēl tādu gribu, instrumentu ja? varētu jā. atnākt, ja, un, un tas man liekas arī vienmēr kaut kā tik skaisti, ja, ka, m, mm, ka caur Alfu kaut kā cilvēki ierauga, ko, ko es vēl varētu pielikt klāt, tāpēc man liekas arī – ir kādreiz cilvēki draudzēs baidās rīkot alfu, jo viņiem liekas, un mēs tur nevarēsim kaut ko tur izdarīt. Un tev pat nav jāizdara. Tas pat ir labi, ka alfu var, nu, ja tā atkal var izteikties, ka tu viņu organizē, nu, nepilnīgi, ka tev liekas, ka tev kaut kā trūkst. Alfa jāorganizē ar mhm. trūkumu, ja? jo tad tu vari piedzīvot, kā kā kāds ierauga, kur ir tā vieta, kur tieši viņš var nostāties. Un... Jā, bet man liekas, tieši arī mūzika tā, kas vieno dažādu tradīciju un konfesiju cilvēks, mēs to akli esmu redzējis pašā Londonā, mums lielajos alfas pasākumos, Tur vienalga viņš atbrauc no, no, no Amerikas, Āfrikas vai Āzijas, bet viņi iekļaujās tajā slavēšanā. Un, jā, no Alfas ir izaugusi arī tāda uh, nu, slavētāju, var teikt, vai kustība, vai viņi arī rīko dažādas apmācības, eh, saucās uh, Worship Central, un ja kādam tas interesē, viņi var gan YouTube atrast tās dziesmas. Pēc mūsu raidījuma arī atskanēs viena no Worship Central dziesmām, un, uh, man liekas, tas arī tāds, nu, skaists kalpojums, ka viņi ir palīdzēt citiem, no citām draudzēm arī uh, nu, tā, iemācīties to slavēšanu, taisīt tādu, lai nu, nu, cilvēku sirds atvērtos, eh, pielūgsmē, atvērtos lūkšanai. Jā, jo slavēšanai vai ne tai ir jābūt pielūgsmei, un man liekas, ka bieži varbūt nu, kaut kā nu, cilvēki atkal caur tādu varbūt nu, citādāku pieeju, pie, nu, ka mēs nodziedam kaut ko kopā, vai nezinu, tur ir kaut kāds koris, kas kaut ko nodzied dievkalpojumā, vai kaut kādā, nezinu, tur draudzes pasaukumā, bet, bet ka tiešām tā ir kopīga lūkšana, pielūksme, un, un tas ir tas, un atkal skaisti, vai ne, ka arī no cilvēkiem, kas nāk uz alfu, var dzirdēt, ka viņi šo lūkšanas veidu aiznes arī mājās, un vai ne cik skaisti, ka mēs dzīvam laikmetā, ka tu nezini savā telefonā vai, mm. vai datorā, tu, tu, tu uzslēdz to slavēšanas dziesmu, un, un tas vienmēr cilvēki savā, mēs pēc alfas arī dodam tādu, nu, izvērtējumu anketu, un tur cilvēki vienmēr kaut ko raksta par slavēšanu, cik viņiem tas ir bijis nozīmīgi, uh, un, uh, un ka viņi arī iemīl, iemīl, iemīl slavēšanu, un kādi saka, jā, ka, nu, neesmu nu, sākumā iespējams rais, raizspriedumi, jo viņi, nu, to nav praktizējuši agrāk, un tāpēc viņam liekas, jā. tas ir kaut kas tur. Dīvains, kam, kam saka, ne, jā. tas ir ļoti amerikāniski, jā. vai, vai tas ir ne, kaut kas nu, ne no mūsu kultūras, bet kad paši pamēģina, viņam iepatīkas, vai ne? Nu, jā, vai ne, un... Uh, tieši tā kā tu saki, sākumā nepatika, un ar laiku, ja tas kļūst par vienu no gaidītākajiem mirkļiem tajā tai alfas vakarā, jo, nu, šo, šogad arī tieši viens, nu, vak, vakardien, vakar mums bija tāda mūsu alfas komandiņas, kodola komandiņas tāds vakars, mēs kopā nosvinējām, mēs tieši tagad esam pabeiguši alfu, nosvinējām kristības, iesvētības, lielās svinības kopā ar visiem, kas izgāja caur alfu, uh, un tad mm, smaidījām, ka viena no dalībniecēm bija ierakstījusi par vienu konkrētu dziesmu, ko mūsu slavētāji dziedē, nu jā, ka es atradu to dziesmu YouTube, bet nu tai sievietei tur uz vietas sanāca daudz labāk, ja, un ka, un ka, var, ka viņi arī iemīl, nu, nu tieši to, kā tas notiek jā. tur uz vietas draudzē, un, un ka, prums, ne, tas ir skaisti, ka tu vari YouTube uzlikt, bet, bet nekas ne, nevar aizstāt to, nu, to dzīvo slavēšanu, vai ne, ka mēs satiekamies jā. un kopā slavēju. Jā, to mēs tādā Latvijas kontekstā pastāv nu, katrs draudzes kontekstā redzam, bet eh, nu, vēl es arī gribētu uzsvērt, ko dara Alfa nu, tādā globālā mērogā. Jo man ļoti patīk viņa tā doma, ka jā, eh, Alfa organizē katra konkrētā draudze, bet viņa tikai palīdz nu, nodrošināt ar resursiem, kas nepieciešami. Un, eh, nu, piemēram, tagad ir um, izdot jau jaunā uh, uh, filmu sēriju jauniešiem. Uh, un, uh, un viņi tādu nodrošina arī paši meklēja iespējas tulkot dažādās valodās, ja, lai šie alfas nu, materiāli būtu pieejami nu, pēc iespējas plašākām uh, nu, masām. Un, uh, jā, un tāpēc arī nu, rūpējas, lai arī tajās tālajās zemēs, nu, pirmkārt, protams, iztulkot nu, alfas materiālus tajās valodās, kas ir lielākas. Uh, mēs zinām, ka nu, gan Āfrikā, tur ir daudzas arī valsts, kur ir arī tāds mazākas etniskās kopienas, un tad tas ir izaicinājums. Lai gan, kas ne, Āfrikā, bieži vien pat, ja ir tās vietējās mazās valodas, tad nu, ir arī tās oficiālās valodas, ir angļu vai franču valoda, un tad viņi var izmantot tos materiālus arī tā. Un noteikti viņiem tas, kas skaitas maza, ir kaut kas pilnīgi cits, kas mums, man liekas, ar to, cik mēs esam mazi, mums arī tāds, nu, vispār liela pateicība Dievam, ka mums mūsu valodā vai ne ir tulkoti pieejami materiāli un, un par to, ko tu saki, vai ne, ka, ka patiešām, ka šis alfas vai ne tīkls, pasaulē grib padarīt arī cilvēkiem vienkāršu šī kursa nu, rīkošanu, ja atvieglot to, lai, un arī te varbūt pat der vēlreiz atgādināt arī, ka mums šeit Latvijā vai ne visas filmsērijas un, un materiāli ir pieejami latviešu valodā mājaslapa alfakurs.lv, kur, kur draudzes vadītāji mm. vai kādi varbūt, kas ir ieinteresēti tā kursa rīkošanā, var ieiet, e, ier, piereģistrēties, piekļūt šiem materiāliem, apskatīties. Un, un man šķiet, man gribas sacīt, tas ir kvalitatīvi izdarīts, jā. Jā, ka šīs filmsērijas ir tiešām vizuāli, audiāli baudāmas. Un, un e, saturiski. Un saturiski, ir. jā, vai ne? Un, e, un ka tiešām pat, pat darba vietā, pat mājās tu vari uzrīkot alfa, ja, jo tu zini, tu vari uzlikt filmu Jā, bet sēri. ir, bet ir, nu, teiksim tā, zinām, kaut kādi principi, kas būtu jāievēro, lai mēs to varam saukt par alfu. Jā. Un, jā, to savukārt tad, nu, starptautiskā alfas organizācija nu, nodrošina, ka piedāvā dažādas apmācības. Akal, varbūt nacionālās, varbūt reģionālās kādas apmācības, varbūt arī tikai draudzes līmenī. Un, un tās notiek visā pasaulē. Uh, mums šeit Latvijā notiek. Eh, nu, tagad mēs vairāk, tas biežāk to esam darījuši eh, draudžu līmenī, bet mums katru gadu ir kāds, katru otro gadu kāds lielāks pasākums, lai apvienot tos, kas eh, nu, ir saistīti ar Alfu un piedalās Alfas kalpošanā. Bet arī citās zemēs, es piemēram varu par Keniju pateikt, ka tur pagājušajā gadā no 4500 draudzēm vairāk kā 8000 kalpotāji ir izgājuši apmācības. Mēs varam iedomāties, kāda tur ir apjoma. Mhm. Protams, arī nu, cilvēku skaits ir daudz lielāks. Bet eh, nu, man prieks, ka nu, Alfa kalpo visā pasaulē, var aizsniegt tik daudz cilvēkus. Un, eh, un visos kontekstos, visās tradīcijās, eh, pat tas ir kaut kāds attēls ciemats. Jā, viņam, uh, Tas nav tāda projektora tad vai, vai, vai kaut kādu citu tādu tehnisko iespēju, kāds, piemēram, tas mums ir Latvijā. Bet viņi, viņi tāpat uztais maltīti, tāpat tās ir uh, uzruna, tāpat tās ir diskusijas. Jā. Bet jā, nu, lai tas varētu nu, tikt uzskatīts par alfu, tad nu, jāpieturās pie zināmas nu, tā, receptes. Un, uh, savukārt, mēs šeit Latvijā arī mēģinām to pieredzi, kas jau ir apgūta visā pasaulē, Eh, nu, tad, eh, iedzīvināt arī Latvijā. Nu, tas prasa arī zināmu pazemību vai neusticēties kaut kam gatavam vai ne. Jo mēs bieži vien, nu, mums patīk kaut kā eksperimentēt, un mums liekas, mēs taču zinām labāk, vai ne, bez šitā var mm. iztikt, mm. ja, vai šo var aizvietot ar kaut ko citu, bet uh, bet tiešām nu, pazemībā pieņemt to vienkāršību, vai ne? Un, un ka tiešām, tiešām tas strādā, tas strādā. Un, um, un pat, pat es teiktu, ne jau. Nu, Vienkārši tas arī atver durvis kungam. Ne jau alfa ir tā, kas izdara kaut ko pie sirdīm, bet, bet kungs izdara, vai ne? Un, man liekas, un alfa ir veidota tā, lai tur būtu daudz vietas kungam. Un man liekas, arī šī alfas sirds, vai ne, kas ir nedēļas nogale, kad mēs mm. runājam par svēto garu un arī ne tikai runājam, bet ka mēs viņu gribam piedzīvot, ka mēs aicinam vai ne, un ka tur tiek, jāsaka, nu, lietota šī, vis, šī senā kristīgā lūkšana, ja nāc, kungs, svētais gars, un kad, kad vai ne, kad mēs tur esam klausījušies lekcijas, lasījuši lekcijas, bet tai brīdī mēs varētu sacīt, mēs speram soli malā, un tagad, tagad, kungs, tu tikai, ja tu nāc, tu sevi apliecini, vai ne, un tas, un tas atkal, ja, nu, tas parādīja, ka alfa ir, ir dieva darbs. Nisam šeit visi šie aspekti, gan individuālais cilvēks piedzīvo personīgas attiecības ar Jēzu, bet arī tad, nu, kad cilvēks iepazīst baznīcas kopienu un nu, man liekas, arī jau alfa viņu sagatavo tādam ekumēnismam, atvērtībai pret uh, citām konfesijām, jo nu, viss, kas ir alfa, zina, ka tas ir tāds ekumēnisks instruments uh, eh, evangelizācijai, misijai. Un jāsaka, ka to novērtē pat sabiedrība. Īsmā, lūk, cietumos ir atvērtība alfa kursam, tieši tāpēc, ka tas ir ekumēnisks instruments. Ja tas būtu tikai vienas kādas konfesijas iniciatīva, tad, mm, iespējams, nu, ne visur būtu atvērtas durvis. Un tad jāsaka, man liekas, ka uh, šis ekumēni, šī ekumēniskā komponente alfā ir tā, kas palīdz uh, misijai. Jā. Un tad to es domāju, Tas var noslēgt ar īsu lūkšanu par, par vienotību un par evanģelizāciju, un eh, tad pēc eh, īsā noslēguma džingla arī dzirdēsim vēl vienu no worship centrāla dziesmām. Jā, paldies, Jēzu, ka tu esi ka tu esi galva savai baznīcai, jā, kungs, ka tu mums esi devis privilēģiju būt tavai miesai, jā, taviem miesas locekļiem, un paldies, kungs, ka, ka mēs varam arī apzināties, ka virs šīs zemes nav perfektas baznīcas, nav pilnīgas baznīcas, bet tu esi pilnīgs, un paldies tiešām, ka mēs kristieši no dažādām konfesijām, dažādām tradīcijām, kungs, varam mācīties kopā mīlēt tevi, un arī kopā mīlēt cits citu, un mēs tiešām lūdzam, jā, ka tu māci mums, mums redzēt citam citu ar tavām acīm, un lai, kungs, mēs katrs piedalamies šai, šai tavā, šie, šajās tavās ilgās, kaut, kaut, viņ, kaut viņi būtu viens, kā tu par mums lūdzi, kungs, un lai mēs, lai mēs tiešām dzīvotu tā, ka mēs būtu atbilde šai, šai tavai lūkšanai, kungs. Jā, tiešām paldies, kungs, ka tu mūs uh, ka tu mums uzticies un ka tu mūs aicini uz vienotību un ka tieši šajā tādā vienotā uh, kalpošanā mēs varam būt noderīgi tavas valstības celšanai caur alfa kursu. Amen. Amen. Jā, Amen. Paldies ar, arī klausītājiem par uzmanību, un ar jums kopā bija katoļu priesteris Rihards Rasnacis un Luterāņu mācītājs Oskars Smoļaks. Svētīgu dienu! Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvijā informācija rml.lv.